падкасты радыёвабода. Кошты на нафту, ціск на рубель і новыя выклікі для ўладаў. Як далёкі канфлікт на блізкім усходзе ўжо ўплывае на паўсядзённае жыццё ў Беларусі. Ці можна сёння сказаць, што будаўніцтва АС было эканамічна апраўданым рашэннем добры дзень гэта пік свабоды тут Ганна соус як канфлікт на блізкім усходзе адаб'ецца на беларусах абмяркоўваем з прадстаўніцы аб'яднанага пераходнага кабінету у справах эканомікі алісы рыжачэнка і добрый дзень аліса добрый дзень і эканамічным аглядальнікам андрэем маховскім добрый дзень добрый дзень Іран і злучаныя штаты дасягнулі замірэнне на два тыдні. Трамп прыняў прапанову ірана і прыпыніў бамбардзіроўкі тэгеран пагадзіўся адкрыць армузскі праліў праз часовае замірэнне цэны на нафту на сусветным рынку упалі больш на як на 10 процентаў ці ўжо адчулі беларусы эканамічныя наступствы канфлікту на блізкім усходзе ці гэта пакуль адкладзены эфект аліса як вы мяркуеце Так беларусы ўжо адчуваюць э, наступства гэтага канфлікта паперш за ўсё на коштах напаліва. Але насамрэч э, э, наступствы, якія могуць быць ад гэтага канфлікта беларусы будуць адчуваць крыху пазней з невялічкім лага ў некалькі тыдняў ці месяц да трох месяцаў. Таму што кошты напаліва яны падымаюцца адразу, але тое, што даўжэй становяцца, Э, кошты на ўсе тавары у якіх закладаецца ў сябе кошт э, э, кошты на паліва гэта будзе адчувальна крыху пазней для беларусаў андрей ваша ацэнка ну глядзіце так зрусы адчулі слушна абсалютна заўважыла сказала што кошты на паліва ўжо пайшлі ўверх Тут, правда, гэта не такая прамая сувязь. Кошты напаліваў у Беларусі падвысіліся не таму, што нафта падаражэла. Кошты напаліваў у Беларусі падвысіліся таму, што Белнафтахім пачаў купляць свае экспартныя доходы, доходы ад экспарту сваіх свайго беларускага паліва ў краіны, ну, як бы так мовіць, дальней дугі, у краіны Азіі і Афрыкі, таму што вось гэтыя аб'яднаныя арабскія эміраты гэта быў такі важны хаб праз які вось гэта беларускае паліва ішло ну, у афрыку і азію паколькі праліў быў перакрыты белнафтахім пачаў губляць гэтыя даходы ну і каб кампенсаваць ну, свае страты нейкія э, ён подвысіў кошты на паліва для беларусаў ну гэта насамрэч там адбываецца звычайна і гэта белнафтахім робіць гэта ну кожным разам Аліса, вы кажаце, што беларусы адчуюць цягам некалькіх тыдняў, магчыма некалькіх месяцаў, а на якія прадукты, на якія паслугі найбольш могуць вырасці э, цэны? Ну, так перш за ўсё гэта канешне паліва як я уже казала гэта лагістыка э, любые тарыфы транспартныя гэта ўсё можа падаўжэць таксама э, гаворка ідзе пра рост коштаў на харчовыя тавары э, на садавіну агародніну тое што возіцца ўсё што возіцца ўсё што э, Э, производится с выкарыстанием вялікага вялікай колькасці энергии энергозатратная э, промысловасць это ўсё э, будзе иметь наступства от гэтага канфлікту тому кошты будут даражэць практычна на ўсе імпартные товары и таксама на харчовые товары андрея ці можа эта вайна ну якой бы ступені она не знаходзілася паўплываць на курс беларускага рубля і як хутка гэта можа адбыцца Ну, глядзіце не насамрэч я не бачу э, як бы ну ніякіх крыніцаў праз які яна могла паўплываць на курс беларускага рубля ну то бок э, ну то бок ну па-першае яны здаецца дамовіліся так а, вось і тое што было там месяц ці крыху больш за месяц ну гэта не, не, не такі вялікі тэрмін каб э, Ну, які небудзь уплыў быў значит ну яна б магла тэарэтычна паўплываць на курс беларускага рубля праз тое што будзе даражаць імпарт ну таму что як бы калі гэтая вайна продолжыцца калі яна будзе цягнуцца месяцы там ну так не, не месяц яшчэ а месяцы да то ну то як бы товары ў свеце пачнуць даражэць ну і відавочна яны пачнуць даражэць і для беларусі то бок імпорт імпартныя товары у беларусі беларус будзе купляць даражэй гэта паўплывае на сальда гандлёвага балансу ну і як бы калі вы атрымліваеце меней валюты то гэта а выдаткуеце яе болей то гэта ўплывае на курс вашай ну, вашай нацыянальнай валюты асабліва калі гэта ну такая залежная ад знешніх абставіну валюты як беларускі рубель але ну я хочу сказаць што у беларускага нацбанку ёсць дастатковыя і даволі вялікія рэзервы у там ёсць пытанне канешне па структуры гэтых рэзерваў з чаго яны складаюцца але ўсё роўна нават пры гэтых пытаннях да яе структуры яны ўсё ж такі досыць вялікія іх хопіць на тое каб э, кампенсаваць каб не дазволіць беларускаму рублю ну неяк нейкага рэзкага падзення вось Э, тут уплыў можа быць ускосны, калі э, пачне слабець расійскі рубель. Але зноў жа ну, калі вайна будзе працягвацца, да, то расійскі рубель хутчэй будзе ўмацоўвацца. Так? Расія будзе атрымліваць больш валюты. Э, Таму ну, шчыра кажучы, я пакуль не бачу ніякіх прычынаў, каб, ну, каб гэта неяк там дрэнна так адбілася ці рэзка адбілася на беларускім рублі. Э, э, ну, калі ўсё ж крызіс на блізкім усходзе будзе працягвацца, але сапаводле вашай экспертызы, хто найперш пацерпіць э, у беларусі звычайныя спажыўцы, улады, бізнес. Ну, па-перша, за ўсё терпяць э, хатняя гаспадарка калі э, растуць кошты але тут э, таксама адзначыць неабходна і сярэдні малы бізнес таму што сёння існуе рэгуляванне коштаў у краіне і таму калі себе кошт расце але гэта няма магчымасці перакласці гэта себя кошт і рост рост гэтага себе кошта на спажыўцоў таму гэта вялікія страты для бізнеса і таму тут і спажыўцы пастрадаюць пацерпяць і бізнес што э, датычыцца ўладу тут канешне цікавае пытанне у, у іх шмат э, інструментаў каб э, э неяк спрыяць на то каб гэтая сітуацыя была больш меж, менш стабільная ў краіне гэта і златавалютныя рэзервы э, гэта і рэгуляванне цен і гэтак далей таму улады тут найменш усяго пацерпяць андрей тое ж пытанне для вас фармулюю трошки інакш а хто выйграе найбольш ад гэтага ўлады бізнес звычайныя спажыўцы ў беларусі ну я згодзен абсалютна што ў першую чаргу заўсёды церпяць беларусы это як бы ну, просто гэта такое абсалютнае правіла да? Таму што ўлады заўжды перакладаюць свае там, выдаткі нейкія на беларусы ну, вось зараз там падаюць гэтыя падае прыбыль у белнафтахіма кошты павышаюць на паліва для беларусаў вось э, ну як бы асабліва выйгрышу для беларусі ні для беларускіх уладаў ні для беларусі калі гэтая вайна зацягнецца я не бачу і яго насамрэч ну хутчэй за ўсё няма э, таму што ну ну, лукашенко ж не здама так перажываў за тое что э, не за то что иран бомбяць а за то что иран бомбіць вось гэтыя краіны персидского персидской затоки тому что ну, праблема ў тым что ну, по-першае да гэта ну, гэта разбурае беларускі хаб у аб'яднаных арабскіх эміратах гэта вельмі важны для беларусі хаб гэта просто ну каласальна важны хаб там три шесть мільярды долараў быў экспорт у аб'яднаныя арабскія эміраты і што цікава львіная доля гэтага экспорту гэта былі нафтапрадукты ну то бок мы прадавалі нафтапрадукты у аб'яднаныя арабскія эмираты вось то, то бок гэта першае другое ну гэта канешне рост прынцыпе сусветных коштаў на ўсё таму што ну як бы так нафта кошты на нафту ўплываюць на ўсё зараз расце нафта а потым будуць даражэць усе іншыя тавары гэта значыць што ну, як бы гэтыя тавары беларусь будзе закупляць даражэй асабліва выйгрышу ну я наогул тут не бачу ніякага ну хіба што там беларускія ўлады які небудзь прыдумаюць схематоз які на гэта робяць але ну ён усё роўна не кампенсуе стратаў ну я не магу зараз усуявіць які гэта можа быць схематоз аліса ці атрымлівае беларусь наўпроствы нейкія бонусы ад таго што растуць нафтавыя даходы рассіі нават калі цэны зараз знісіліся а не але яны ўсё роўна высокія ці гэта міц Ну э, насамрэч тут складана казаць адназначна таму што Беларусь не сядзіць на асабістай нафтавай трубе і э, не получае ад гэтага не атрымлівае ад гэтага а, э, прямы бонус але напрыклад мы можам узгадаць ускосны бонус таго калі гэты канфлікт будзе працягвацца доўга кошты на нафту будуць яшчэ вышэй і тады будзе папаўненне дзяржаўнага бюджэта расійскай федэрацыі і тады тады а, можна а, э, зрабіць высновы што будзе паляпшацца і павышацца попыт на беларускія тавары прамысловасці беларускай і тады а, э, Беларусь зможа нарошваць э, боль крыху больш экспарту ў рассію гэта можа быць ускосная выгада але толькі у тым выпадку калі гэты канфлікт будзе адліцца доўгі час Андрэя, якая ваша ацэнка? Ну так я абсолютно згодзен з гэтым што ну гэта гэта паверну вельмі ўскосная выгада такая і гэтая выгада будзе тут з'явіцца толькі калі гэты канфлікт будзе длиться ну доўгі час я не ведаю там да восені даўжэй таму што ну глядзіце нават цяперашнія кошты на нафту яны пакуль што не кампенсуюць дэфіцыт расійскага бюджэта то бок каб бюджэт расійскі пачаў атрымоўваць звыш доходы якія ён мог бы там накіраваць на падтрымку эканомікі што магло пажывіць расійскі там рынок ну кошты вось гэтыя доўгія высокія кошты на нафту павінны трымацца доўга вось таму ну ускосны і ну толькі пры ўмове калі гэта будзе працягвацца вельмі доўга так абсалютна згодзеную Так, наколькі агулам Беларусь, беларуская эканоміка, беларускае грамадства уключанае вот, ну, сусветны крызіс, калі ён, калі ён адбываецца. А, і ну, ці здольнае, напрыклад, скарыстаць гэтыя вонка, ну, вот этот крызіс, вонкавыя шокі сябе на карысць, Аліса, як вы мяркуеце? Ну, на мой погляд, Беларусь зараз пражывае гэты крызіс, а не выкарыстоўвае. Таму што а, э, каб выкарыстоўваць э, нейкія вонкавыя крызісы, падобныя на гэта, неабходна мець э, гнуткія рынкі, доступ да капіталу, адкрытыя экспартныя каналы. Усё гэта закрыта для Беларусі, як для краіны, віду таго, што ёсць санкцыі, і для беларусаў. А, у тым ліку калі мы гаворым пра простых беларусаў і таму тут вельмі складана сказаць як можна выкарыстаць э, у сённяшніх умовах для беларусі гэты э, крызіс больш каб яна перажыла гэтыя крызісы як змяняецца як будзе змяняцца энергетычны сусветны рынак праз вайну на блізкім усходзе і дзе ў ім месца беларусі андрей як вы мяркуеце Так, ну глядзіце, будзем спадзявацца, што у нас ёсць перамір і яно прывядзе да міру. Так? Ну, калі, калі не, калі гэтая вайна будзе зацягвацца, калі гэта будзе ну, надоўга, то ну, як бы ведаеце, ну, то бок так ёсць прагнозы, што кошты на нафту будуць расці да 200 долараў за барыль. Так? Ну, яно як бы і так, яно можа яны будуць расці, але ёсць ну, нейкі, некая граніца так? пасля якой э, люд, ну, людзям становіцца невыгадна купляць гэтую нафту да? там, гэта, ось, гэта было ў 2008 годзе калі кошты на нафту былі выше, сталі вышэйшыя за 140 долараў і што атрымалася атрымалася што ў нас пачаўся эканамічны спад ось, там, сусветны эканамічны спад то бок і тут гэта можа быць тое ж самае калі кошты за на нафту будуць занадта высокія не кажу што там, там павінна быць сто сорок долараў я не ведаю якая гэта які гэта павінен быць кошт але тут можа быць тое самае калі яны будуць занадта высокія то просто пачнецца э, спад мировой вытворчасці і як бы попыт на гэтую нафту будзе зніжацца і то бок гэтыя кошты пойдуць уніз але мы будзем мець вось ну такі ну такі крызіс у сусветным масштабе. А у меня еще пытание такое ну, вот про армурскую протоку. Там водным шляхом проходит каля 20% нафты и газу, добытых у свете. Ти есть тут белорусская логистика, Алиса? А, ну, частка есть логистики по калийным угноениям, але невеликая. А, тут больше пытание того, что коли отбываются такие кризисы у таких масштабах, а, даже калі гэта крызіс скончваецца гэтыя геапалітычныя фактары і рызыкі яны укладаюцца потым у кошты ўсёй лагістыкі усе тарыфы страхаванні гэтак далей і гэта павышае кошт наўпрост на ўсю лагістыку якая будзе ісці праз гэты праліф таму што будзе ўлічвацца уже ўжо гэтыт геапалітычны фактар які ўзнік у і калі знікне гэты канфлікт усё роўна гэтыя кошты застануцца таму што будзе рызыка што канфлікт можа пачацца зноў і таму э, тут больш пытанне таго што вот змяняецца наогул э, правіла гульні які датычацца лагістыкі і гэтага праліва і ўсё што датычыцца беларускага экспарта які ідзе так ли ці інакш праз гэты праліф будзе таксама датычыцца да нашага экспарту і павышаць сябе кошт андрей якая ваша ацэтка Ну глядзіце ну я крышачку <laughs> дазволю сабе не пагадзіцца там Праз гэты пра, праз вось як я казаў гэтыя эміраты гэта быў вельмі важны хаб для белару для экспорту беларускага паліва для экспорту бензіна і дызеля як бы ну яны прыходзілі туды рабіліся там халяль і ўжо ішлі ну як я мяркую ну гэта гіпотэза ўжо пра халяль ішлі ўжо як ну арабскі там арабскае паліва якое можна было купляць без рызыкі попасці пад санкцы вось таму ну таму лукашенко зараз так і хвалюецца таму ён так і перажывае вось у гэты час там калі яго заўжды калі яго пытаюцца там што што будзе ён кажа будзе дрэнна ну будзе дрэнна таму што ну 36 мільярды беларускі экспорт у эмираты пры гэтым э, там ну не просто львіная доля там больш за 80 соткаў а можа і под 90 гэта менавіта паліва гэта менавіта экспорт вот, беларускіх беларуска э, бензина там дызелю мазута а ён і так пацярпеў там за удару по гусь по расійскім портам ну нічога добрага карацей А вот зараз э, люди, которые в Украинах и в развязу живут, кировцы особливо, когда приезжают про заправки, так так со страхом глядят на, на эти кошты, которые истотно выросли в Беларуси, это не так отчувается. Але вот, ну вот Островецкая АЭС побудованная, и тем же она соправды стать больше выгодной для Беларуси на фоне скачков кошта на нафту, вот, ну, на фоне этой глобальной нестабильности, Алиса, как вы меркуете? Ну на сённяшні дзень беларуская с можа вырабляць каля сорока адсоткаў патрабленняў унутранага ўкраіне электраэнергіі але э, тут э, шмат э, пытанняў да таго чаму не працуюць рэактары ўсе разам э, што адбываецца чаму не выбудавана інфраструктура ад э, астравецкай аэс э, каб гэтая электраэнергія дашла да э, спажыўца а і таму канешне з аднаго боку калі ты маеш сваю аС і калі у цябе у цябе ёсць магчымасць не паліць тонну газа ці нафты каб вырабіць нейкую электраэнергію да для нейкіх прамысловасцей вытворчасцей гэта добра але тут вялікае пытанне ці працуе гэта аС як яна працуе і тым больш мы разумеем што гэта не ну такая не дапамога гэта больш э, э, залежнасць ад рассіі таму што менавіта рассія пабудавала гэту аС менавіта рассія давала велізарны крэдыт на гэта менавіта рассія абслугоўвае э, ўсё абсталяванне на аС і таксама пастаўляе паліва для аС Таму тут э, больш залежнасць будзе ўжо э, не, э, не праз нафту і газ, але праз атамную энергетыку. Андрей так ну напэўна тады нельга калі пагадзіцца залізай нельга сказаць што будаўніцтва с было эканамічна апраўданым рашэннем ну абсалютна не канешне таму што ну я б яшчэ толькі дадаў тое што ну калі мы э, лічым кошт гэтай, гэтай атамнай электрычнасці у яе ну, яно як бы тэарэтычна яна дзешавейшая за іншую да? так, але мы ж павінны ўлічваць яшчэ кошты крэдытаў якія беларусь узяла якія беларусь зараз павінна аддаваць ну і былі добрыя падлікі здаецца айсенс э, э пра тое што зараз атамная электрычнасць каштуе даражэй чым электрычнасць з беларускіх звычайных беларускіх тэст ну менавіта таму што трэба аддаваць гэтыя крэдыты вось ну я ўжо не кажу пра тое што там гэтай электрычнасці у нас занадта шмат і яе няма куды дзяваць так і для гэтага і каб яе было, было куды дзяваць яны там прыдумляюць новыя праекты яны ўкладваюць новыя грошы вось ну і трэба зноў жа інфраструктуру будаваць так таксама так каштуе грошы таму ну не яно не выгляд яно з самага пачатку яна ж была арыентаваная на экспарт і ідэя была ў тым што мы будзем нашу электрычнасць у літву прадаваць і багацець а яно не атрымалася ну і все і та для беларусі яна ну гэта зашмат это такое на выраст А у меня еще пытание связанное, ну, выглядая, что со станом белорусской экономики, в авторах пропагандисты заявили про то, что вот, ну, треба шукать так званых схованных дармоедов, людей, которые працуют, а лена, напевно, мало зарабляют и мало робят. Про что свечит эта заява, те это одинковая заява такая, те, ну, это просто ожидание улада вмешиваться и все контролировать, те все же это свечит про стан экономики, про недохоп э, силы, как вы, Алиса, меркуете? так канешне гэта сведчыць пра стан эканомікі і тут не толькі рэж ідзе пра недахоп працоўных рук але таксама рэч ідзе пра напаўнення э, бюджэту дзяржаўнага Таму што мы бачым э, бюджэт на гэты год там павялічванне ў 18 разоў колькасці штрафаў якія должны э, получыць дзяржструктуры ад беларусаў там павялічванне тарыфаў у розных і таму беларусы яны ўжо павялічвалі налогі падаткі розныя стаўкі у уводзілі розныя рэгуляванні давалі штрафы але э, насамрэч не хапае грошай у бюджэце таму неабходна прыдумваць нешта яшчэ шукаць э, людзей так званых дармаедаў каб яны плацілі э, поўныя кошты па камунальных паслугах э, потым яны павінны будуць заплаціць таксама нейкі штраф э, і гэтак далей тут э, насамрэч пытанне не толькі у недахопу працоўных людзей у беларусе але і ў тым што нужно папаўняць бюджэт А Андрэй, як вы мяркуеце, ці будзе працяг у гэтай заявы, я маю навазе нейкім рэгуляваннем, нейкім заканадаўчым э, і як шмат людзей могуць трапіць пад так званыя схаваныя дармаеды. Ведаеце, <laughs> ну, даволі цяжка сказаць, можа быць усё што заўгодна, так, э, разумееце, гэта. ну так, тут як бы, ну тут пытанне ў тым, што, ну, проста людзей не хапае і яны спрабуюць знайсці гэтых людзей хоць дзе-небудзь. Ось, ну, як неякось там ну, не, не задалося з пакістанцамі 150 тысяч не приехалі э, пенсіянераў ну усіх хто хацеў пайсці працаваць ужо пайшоў працаваць вось гэтых там э, ну таких дармаеду якія сапраўды дармаеды якія сапраўды не працуюць ну іх яны спрабавалі там у э, загнаць на працу ну гэта як у савецкім саюзе было да ведаеце там да кожнага трэба участковага прадстаўляць каб ён там з ім працаваў вось э, ну людзей якія насамрэч працуюць але лічацца ў дзяржавы дармаедамі ну ну яны як бы просто знаходзяць спосаб как Каб, ну, фармальна лічыцца не дармаедам да, а працаваць там дзе ён працаваў таму ну гэта такая ну, такія адчайныя спробы знайсці працоўную сілу Вось. Ну і да, і канешне, папоўніць дзяржаўны бюджэт, чаму ж не это заўсёды ўлады вельмі любяць зрабіць. Андрэя Ліса, дзякуй вялікі за вашу экспертызу. Сёння ў нашым эфіры былі прадстаўніцы аб'яднанага пераходнага кабінету ў справах эканомікі Алісы Рыжычэнка і эканамічны аглядальнік Андрэй Махоўскі. Дзякуй вялікі. Дзякуй вам. На гэтым я Ганна Соусь развітваюся з вамі, заставайцеся ў бяспецы і са свабодай. Выслухалі падкаст свабоды. Усе нашыя падкасты дасяжныя на платформах SoundCloud, Spotify, Apple Podкаст і YouTube, а таксама на сайце свабода кропка org. Thank you.